والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين بلغ الرسالة وأندى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين يقول ربنا تعالى في كتابه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون Berfirman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kitabnya menegaskan sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan di dalam hati mereka akan keimanannya maka kemudian mereka berjihad dengan jiwa dan harta mereka di jalan Allah mereka itulah orang-orang yang benar dan jujur dalam keimanannya أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati diberkahi Allah Marilah di hari yang mubarakah dan di saat-saat yang mustajabah ini kita berdoa bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan menghilangkan sanksi dari semua kesalahan dan khilaf kita. Kita berdoa bermohon kepada Allah Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua Termasuk hamba-hambanya Yang senantiasa mengabdikan diri dan bersyukur kepadanya Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati diberkahi Allah. Di waktu yang tidak panjang ini mengawali khutbah ini kita ambil satu riwayat atau satu hikayah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu hari Sulaiman alaihi salam mengambil seekor semut dibawa ke istananya kemudian berdialoglah Sulaiman dengan seekor semut ini. Sulaiman bertanya kepada semut ini, semut, dalam setahun berapa biji makanan yang kamu makan? Maka semut itu mengatakan, wahai Raja Sulaiman, setahun saya menghabiskan atau makanan saya hanya tiga biji. Maka kemudian Amlin ambil kembali semut itu, ditaruh di dalam kandang, ditaruh di dalamnya tiga biji. Setahun berikutnya, Sulaiman datang menemui semut ini dilihatnya masih ada satu setengah biji tersisa dari tiga biji yang ditinggal Sulaiman di kandang semut. Maka Sulaiman bertanya lagi kepada semut ini. Semut, katanya tahun yang lalu kamu bilang dalam setahun kamu menghabiskan tiga biji. Ini kenapa sudah setahun masih satu setengah biji yang kamu makan? Maka semut itu menjawab dengan tenang kepada Sulaiman. Dia katakan Sulaiman, tahun lalu saya dalam posisi bebas sehingga saya makan pun dengan tenang dan dengan bebas karena saya tahu Allah tidak akan lupa terhadap saya tetapi tahun ini sejak engkau taruh kam, taruh saya di kandang ini dan saya tidak bebas kemana-mana walaupun saya ditaruh tiga biji pas dalam setahun saya khawatir akhir tahun ini kamu melupakan saya karena saya tahu kamu itu pelupa atau manusia itu tempatnya lupa. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati diberkahi Allah. Sedikit pelajaran dari seekor semut yang ingin kita ambil. Bagaimana seekor semut itu jauh lebih yakin kepada dirinya dari kepada Sulaiman. Bagaimana seekor semut itu jauh lebih yakin kepada Allah karena Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan segalanya untuknya dan Allah juga tidak akan pernah meninggalkannya. Dan bagaimana semut ini berfikir bagaimana Sulaiman sekalipun dia seorang raja dan seorang nabi, tapi wong dia manusia, maka suatu saat mungkin akan melupakannya. Di sisi yang lain hadirin yang dirahmati Allah, ada satu cerita di daerah Lebanon. Ada seorang hamba di tengah konflik Lebanon yang semakin banyak kristenisasi era itu seorang ini mengambil satu ibrah atau mengambil satu langkah beliau uzlah atau memisahkan diri atau mengucilkan diri dari keramian, karena sulitnya untuk bertahan menjalankan Islam di tengah keramian orang yang antara manusia dengan maksiat itu sudah bercampur dan tidak bisa dipisahkan. Maka salah satu syariat Islam ketika dalam kondisi begitu Imam Syafi'i mengatakan uzlah atau mengasingkan diri adalah salah satu solusi agar supaya iman kita tidak tercemari. Orang ini berangkat uzlah dengan membawa perbekalan yang dia punya di sebuah gua di atas gunung. Berhari-hari, berbulan-bulan di sana diceritakan bahwa serang ini setiap hari beliau puasa setiap malam sholat dan begitulah kesehariannya dia hanya makan satu hari satu malam itu sepotong roti setengah untuk buka puasa dan setengahnya untuk sahur lambat laun bekalnya habis maka dari puncak gunung ketika dia mulai sholat mulailah dia gelisah perutnya tidak bisa ditahan lagi untuk menahan lapar kemudian tatkala dia sholat juga sulit sekali pikirannya untuk tenang karena menahan lapar maka diputuskan keesokan harinya dia turun gunung turunlah orang ini ke bawah gunung di kaki gunung ada sebuah perkampungan dia melihat ada sebuah rumah kecil dia ketuk pintu ternyata rumah itu milik seorang majusi atau non muslim begitu mengetuk pintu keluar seorang majusi tuan rumahnya kemudian orang ini mengatakan tuan saya kehabisan bekal adakah makanan yang bisa saya dapatkan dari anda maka majusi ini disebutkan memberikan dua potong roti kepada orang muslim ini ketika orang ini mengambil dua potong roti majusi ini di depan rumahnya punya anjing anjingnya kurus yang dikatakan oleh orang ini anjing ini terus melihatku dengan melihat dua potong roti yang saya bawa Begitu tuan rumah masuk ke dalam, saya bergegas akan pergi kembali ke atas gunung untuk melanjut dan uzlah saya. Tetapi tanpa disangka, anjing itu semakin melihat dan semakin mendekat, kemudian mengejarku. Maka saya lemparkan sepotong roti untuknya, kemudian saya bergegas meninggalkan anjing itu. Ternyata sepotong roti yang dimakan anjing sudah selesai, anjing itu tidak berhenti, dia mengejarku kembali. Maka saya lemparkan lagi yang satunya, sehingga habislah apa yang saya dapatkan dari majusi ini. Kemudian saya berlalu takut dari anjing ini. Orang ini menceritakan, kemudian saya berlari dari anjing ini, ternyata anjing itu kembali mendekatiku dan meng, dan apa namanya menggigit-gigit bajuku dari belakang. Maka tidak ada daya yang saya bisa lakukan kecuali saya katakan kepada anjing itu. Anjing, demi Allah, seumur hidup saya saya belum pernah melihat anjing serakus kamu saya dapatkan dua potong roti dan itu semuanya sudah saya lemparkan untukmu tapi sampai sekarang kamu masih terus mengejarku maka tanpa disangka hadirin rahmati Allah dalam riwayat ini anjing itu berkata Tuhan mana yang lebih tidak tahu malu saya apa sampean Tuhan mana yang merasa tidak lebih tidak tahu diri saya apa sampean Anjing ini mengatakan, saya lahir di rumah keluarga majusi ini. Dari kecil saya diasuh olehnya, kadang saya diberi makan, kadang juga saya tidak diberi makan. Kadang saya diberi daging, kadang juga tidak sama sekali. Kadang seminggu saya diberi makan, kadang lain waktu saya tidak dikasihnya. Sehingga badan saya kurus begini, itu pun kadang saya diberi, kadang juga tidak. Anjing itu katakan, tetapi saya tidak pernah meninggalkan pintu rumah majikan saya. Sekalipun kadang dia memberiku makan dan kadang tidak memberiku makan. Sedangkan kamu, kata anjing ini, baru semalam kamu tidak diberi makan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu sudah tinggalkan pintu rumah Tuhanmu dan menuju pintu rumah seorang majusi. Kemudian diriwayatkan hari yang dirahmati Allah, orang ini tertegun dengan jawaban sang anjing sampai tersungkur jatuh dan meninggal. Yang ingin kita ambil dari dua pelajaran dari binatang-binatang ini hadirin yang saya hormati. Bagaimana kalau kita perbandingkan keyakinan kita hari ini dengan keyakinan anjing atau keyakinan seekor semut terhadap Allah? Bagaimana kita berusaha untuk menciptakan Bagaimana kita berusaha untuk melahirkan satu keyakinan yang keyakinan ini melahirkan satu amalan atau melahirkan satu bukti konkret bahwa saya awak kita adalah orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Berapa banyak yang kita lihat hari ini termasuk kita bagaimana seringnya kita meninggalkan pintu-pintu masjid menuju pintu-pintu maksiat bahkan pintu-pintu dunia. Berapa banyak majlis-majlis yang semestinya kita berada di sana untuk mengingat Allah, kita lebih menyenangi majlis-majlis yang tidak ada Allah di sana. Situ adalah gambaran bagaimana jauhnya hati kita dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantungnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah kita dari semut yang jauh lebih yakin kepada Allah tatkala dia bebas daripada yakin kepada Sulaiman tatkala dia diikat oleh Sulaiman. Yakinlah sebagaimana anjing ini berkata sekalipun majikannya tidak pernah memberi makannya, kadang lupa terhadapnya, tapi dia tahu majikan itulah yang telah memberikan segalanya dari dia kecil, maka dia tidak pernah meninggalkan pintu rumahnya bagaimana kita berfikir hari ini kita tahu betul dari Allah ciptakan kita dari ada menjadi menjadi dari tidak ada menjadi ada dari tidak punya menjadi punya dari tidak ada sama sekali kemudian menjadi kaya raya hari ini kita kadang-kadang berkata apa yang bisa saya lakukan dengan apa yang Allah berikan merasa bahwa Allah meninggalkannya sementara semua nikmat Allah ada berhadap berada bersamanya Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari sisi inilah kita ingin membaca betapa buruknya atau betapa rusaknya akidah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah yang justru jauh dalam hati kita kita jarang bergantung kepada Allah tapi jering lebih bergantung kepada dunia yang kita punya kepada kepintaran yang kita punya kepada kekayaan yang kita punya kepada anak keluarga yang kita punya tapi kita jarang bergantung kepada Allah yakin bahwa Allah lah sesungguhnya yang memberikan semua itu kepada kita barakallahu li walakum fil quranil azim ونفعني واياكم بما فيه من الايات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati diberkahi Allah. Imam Malik rahimahullahu tabaraka wa taala suatu hari pernah mendapatkan surat kaleng sebuah kritikan tajam terhadapnya. Malik bin Anas bin Malik adalah imam pertama di Madinah, generasi tabi'in pertama. dia mendapatkan satu surat teguran dari seorang hamba Allah atau dari seorang ahli ibadah yang mengatakan Imam Malik Kenapa saya melihatmu sibuk dengan umat manusia sementara zaman seperti ini semestinya engkau mengasingkan diri dan menjauhkan diri dari maksiat. Kenapa saya melihatmu jarang beribadah kepada Allah? Ada satu kalimat yang ditulis oleh Imam Malik dalam suratnya Imam Malik mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi akhlak kita sebagaimana Allah telah membagi rezeki kita. Kalau dari sisi rezeki ada orang yang Allah lapangkan ilmunya, Allah lapangkan rezekinya atau hartanya, ada yang Allah lapangkan wajahnya dari sisi ilmu atau dari sisi agama ada orang-orang yang Allah lapangkan untuk dia beribadah seperti sholat tetapi mungkin dia sulit untuk bersedekah ada orang-orang yang Allah lapangkan untuknya bersedekah tapi sulit dia untuk berpuasa ada orang-orang yang Allah lapangkan puasa tapi sulit dia untuk sholat hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah ada kalimat akhir yang dikatakan Imam Malik bahawa yang saya geluti hari ini saya berusaha mengajak orang lain menuju jalan Allah yang benar itu saya yakini sebagai jalan yang Allah berikan kepada saya dan saya tidak bisa berdiri untuk berdakwah tanpa orang-orang seperti anda hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah ada satu gambaran yang hari ini ingin kita tekankan termasuk di dalam kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita lebih disibukkan dengan amal orang lain dibanding dengan amal kita sendiri. Kita lebih senang menjadi penonton atau komentator dibanding kita menjadi pemain. Kita bisa melihat hadirin yang dirahmati Allah di tengah sedikitnya amal yang kita punya, kita lebih terlihat atau lebih lihat, lebih lincah lisan kita untuk membaca perilaku orang lain oh ini orang ini seperti ini, alirannya seperti ini, akidahnya seperti ini, amalnya seperti ini. Kalau ditanya, lah sampean ngapain? Hari ini kita lebih pintar untuk menilai orang lain. Kenapa? Karena kita adalah penonton. Belajar kita dari televisi hadirin yang dirahmati Allah. Bagaimanapun pintarnya seorang pemain bola di televisi, itu kadang masih dibodohkan oleh penontonnya. Bagaimana kita mengenal Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo yang mendapatkan balon d'Or dan sebagainya? Kita masih mengatakan itu bodoh banget tinggal nendang saja nggak masuk. Kenapa? Wong kita nonton. Tapi satu hal yang harus kita ingat hadirin yang dirahmati Allah bahwa kemenangan itu dimiliki pemain bukan penonton. Sehingga kalau hari ini kita umat Islam nggak pernah menang, kenapa? Wong oh, nggak pernah main, bagaimana akan menang? kita tidak pernah menempatkan diri menjadi pemain dan tahu siapa lawan kita kita lebih menempatkan diri sebagai penonton sehingga tidak ada lawan pada dasarnya di mata kita semua adalah hiburan bagi kita hadirin yang dirahmati Allah tontonan-tontonan yang ada di sekitar kita baik jatuhnya umat Islam di berbagai tempat termasuk di tempat kita sendiri hanyalah tontonan-tontonan yang sering kita lihat di televisi atau di HP kita atau di media yang lain Kenapa? Tanpa ada rasa bahwa kita bagian dari sana. Kenapa? Karena kita adalah penonton. Tapi kalau kita merasa menjadi pemain, kita tahu betul bahwa ketika gawang kita jebol, walaupun kita seorang pemain depan, kita akan berusaha kembali ke belakang, membantu teman kita yang di belakang yang kerepotan. Hari ini hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi, rapuhnya akidah kita terbukti oleh rapuhnya ukhuwah di antara kita. Buruknya keyakinan kita terbukti oleh buruknya buruknya perilaku-perilaku kita umat Islam. Buruknya hati-hati kita, jeleknya dan kotornya hati kita terbukti oleh kotornya lisan-lisan kita, ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dipisahkan tidak mungkin hati yang baik melahirkan ucapan yang buruk. Tidak mungkin keyakinan yang baik melahirkan perilaku yang buruk. Tidak mungkin keyakinan akidah yang baik melahirkan perilaku atau ikhlak atau sifat terhadap saudara kita yang buruk. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah sedikit yang bisa kita sampaikan. Belajarlah kita bagaimana kita menjadi seorang pemain sehingga keberhasilan, kemenangan hanya ada di tangan seorang pemain. Selama kita menjadi penonton dan komentator, maka yang kita dapatkan adalah hanya sebatas hiburan dan pada akhir pertandingan kita hanya cukup mematikan televisi dan tidak ada apapun yang terjadi di hadapan kita sebelumnya. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Al-Rasul mengingatkan di dalam hadisnya man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minni orang-orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap saudaranya sesama muslim dia bukanlah termasuk golongan kami orang-orang muslim hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah inilah barangkali dengan kita menguatkan akidah maka akan kuat pula amal-amal kita dengan banyak kita beramal akan semakin kuat akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyuburkan akidah kita hanya dengan amal-amal soleh yang banyak dan bukti dari keyakinan dari kekuatan akidah kita adalah amalan-amalan yang banyak yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah seorang dikatakan baik itu bukan hanya jika tidak melakukan keburukan tetapi orang dikatakan baik tatkala dia banyak melakukan kebaikan Maka jangan pernah kita merasa baik tanpa kebaikan yang kita lakukan itu adalah dakwaan atau anggapan atau asumsi yang keliru. Hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi orang-orang yang baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين ودمر اعداءك واعداء الدين اللهم الف على الخير قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وأنقم الصلاة